23 skirsnis Tai buvo jau pradėjusi keistis Lietuva. Pradėti dalinti veldamai sukūrė pirmasis stambesnės bajorų valdas. Jos dar nebuvo gausius, bet iš jų į kariuomenę stojo jau geriau apsiginklavę kariai. Prasidėjus į valdovo žemės fondo mažinimą – kompensavo jų pajamos išaugančių miestų. 1408 metais Vytautas suteikė Magdeburgo teisės naujai išaugusiam Kaunui ir atnaujino jas Brastai. Jo gailos duotas 1390 metais. Tuo pačiu metu savivalda gavo ir trakai. Apie 1408 metus baigta perstatyti trakų salaus pilis, pradėta statyti mūro pilis Liškiavoje – kairiajame Nemuno krante. Buvo iš naujo sutvirtinta ir aprūpinta artilerija Kauno pilis. Išaugo didžiojo kunigaikščio taryba, jos nariai praplėtė savo kiratį. Tarybos pagrindą sudarė stambus bajūrai jau nuolat esą administracinio aparato viršūnėje. Stambiausių vietininkų rezidencijose buvo įkurtos raštinės. Kilo stambiausios bajorijos mentalitetas, daug kur perimdamas riteriškąją sampratą. Dubysos salos darybų metu 1403 metais kryžiuočiams nepagarbiai atsiliepus apie Vytautą, jų atstovus Lietuvos bajūrai iškvietė į dvikovą. Nepaisant nuolaidų Lenkijai, būtent 15 amžiaus pirmąjį dešimtmetį Vytautas ėmė naudoti majastotinį anspaudą, šiaip jau priklausantį suverenių valdovų atributikai. Pasiekta padėtis buvo panaudota kur kas labiau subalansuotai politikai negu prieš dešimt metų. Vytautas suprato, kad daug svarbiau atgauti žemaitiją ir suvienyti lietuvių tautą valstybės pagrindą, negu įsivelti į begalinę kovą dėl visiškos hegemonijos Rusijoje bei aukso ordoje. Tokia samprata diktavo vienintelį galimą taktinį įėjimą – laviravimą tarp Vokiečių ordino ir Lenkijos pakeisti dar glaudesnę sąjungą su pastaraja ir tuo pasinaudojant pašalinti Vokiečių pavojų. Dar 1400 2008 metų sausio sustikime su didžiuoju magistru Ulriku Jungingenu, jo gaila ir Vytautas ginčiuose dėl sienų nepadarė jokių nuolaidų. Sudaręs taiką su Maskva, Vytautas suintensyvino ryšių su žemaičiais, palaikė bėglius, jam atiduotini žemaičių bajorai tapo aktyviu jo įtakus perteikėjų. Kryžiuočiai sugriežtino priežiūrą, susidorojo su nepatikimais bajorais, uždarė sieną su Lietuva, tuo dar labiau sukiršindami žemaičius. Pareikalavus naujų įkaitų, pasipiktinimas dar padidėjo. Žemaičiai laukė bent mažiausio ženklo iš Lietuvos. Vėlyvą pavasarį Vytautas leido tai padaryti ir gegužės mėnesį žemaičiai sukilo. Birželio mėnesį buvo iš Vytaus paskutiniai skryžiuočių įgulos. Vytauto įgaliotinis Rumbaudas su lietuvių būreis perėjo nevėžį ir paėmė kraštą Lietuvos valdovų valčion. Vytautas ryžosi dėl Žemaitijos pradėti naują karą su vokiečių ordinu. C. 1409-1411 metų karas. Ryždamasis išvaduoti žemaičius, Vytautas suprato, kad dėl to jam teks kariauti su vokiečių ordinu. Iš tikrųjų, dar vos tik pradėjus žemaičiams veikti, kryžiuočiai ragainėje konfiskavo jo gailos laivus su grūdais – siunčiamais nederliaus ištiktai Lietuvai. Vokiečių ordino vadovybė suvokė, kodėl Vytautas nulaidžiavo Lenkijai, todėl dabar siekė pastarai neleisti įsijungti į ordino konfliktą su Lietuva. Karingai nusiteikęs didysis magistras Ulrikas Jungingenas grasinimus laikė geriausią priemonę tam pasiekti. Drevencios upės Lenkų krante kryžiuočiai pastatė įtvirtintą malūną, bet to sudegino Mozūrijos pasienio kaimus – Vokiečių ordino vadovybė siekė sukelti Lenkijos diduomeniais opiniją prieš karaliaus siekius. Valdęs Lenkiją net 23 metus, jo gaila jau spėjo sustiprinti savo padėtį, tačiau ir dabar veikė santūriai bei apdairiai. Lenkų delegacija 1409 m. birželio pirmoje pusėje atvykusi į Prūsiją daugiausia kalbėjo apie Lenkijos reikalus ir nedarė jokių užuominų dėl brestančio karo. Tuo metu dar nebuvo galutinai nutrūkę ordino santykiai su Vytautu ir kryžiuočiai stengiasi užvilkinti darybas. Galutinai paaiškėjus Lietuvos ir ordino konfliktui, pastarajam tapo labai aktualu įsiaiškinti Lenkijos poziciją, bet dabar jau atsakyti dėlsė jo gailą. Atvykusiai Torno Komtūro vadovaujamai delegacijai buvo pasakyta, kad šį klausimą karalius turi spręsti kartu su visais valstybės dignitoriais. Liepos antroje pusėje įvykęs jų suvažiavimas Lenčicoje buvo linkęs naudingą Lenkijai pasienio sutvarkymą pasiekti derybomis, tačiau kartu ryžosi ir kariauti, jei kryžiuočiai bus nesukalbami. Tokia buvo Lenkijos didžiosios delegacijos vadovaujamos Gniezno arkivyskupo Mikalaujaus Kurovskio atvykusios į Prūsiją poziciją. Lenkų diplomatai pabrėžė Lenkijai padarytas skriaudas, bet Ulrikas Jungingenas – Iš jų pešte išpešė atsakymą dėl Vytauto. Kurovskis santūriai, bet nedviprasmiškai nurodė, kad karalius nepleis savo brolio. Didysis magistras šį santūrumą palaikė sviravimu, todėl nutarė dar labiau įbauginti Lenkiją. Kryžiuočiai puolė Dobryniai žemę, dabar jo gaila pašaukė į karo tarnybą riterius. Karo veiksmai gavo populiarų gynybinį pobūdį, o to jo gailai reikėjo. Vokiečių ordinui Lietuvos izoliuoti nepavyko. Jau 1409 metų birželį kryžiuočių žvalgai pranešė ordino vadovams apie tvirtą Vytauto pasiryžimą kariauti. Vasaros pabaigoje Vytautas savo sąskaitas išklojo didžiąją magistrui. Rūpiučio mėnesį Vytautas ir jo gaila kreipėsi laiškais į Europos valdovus, aiškindami kylančio karo priežastis. Vytauto laiške parašytame panaudojant visas Europos aktų formuliaro gražbylystės vingrybės – kryžiuočiai be skrupulų buvo vadinami priešais. Jogailos laiškas buvo santūresnis. Jis turėjo sutikti su Čekijos karaliaus Vaclovo ketvirtojo pasiūlytų tarpininkavimu. 1409 metais spalio 8 dieną buvo paskeltos Lenkijos ir Vokiečių ordino paliaubos iki 1410 metų, birželio 24 dienos. Jų sąlygose apie Lietuvą buvo nutylėta, žemaitie, kaip pagonių kraštas iš paliaubų išjungta, jogailai pareigotas nepalaikyti žemaičių ir tų, kas juos parems, užnemunė žemaityje, Lenkų žemės Santokas ir Dresdenka, pripažintos vokiečių ordinui, Dobrinės gražinimas Lenkijai, susietas su kryžiuočių realiaus valdžiaus įtvirtinimu minėtose žemėse. Labai šališkas Vaclovo ketvirtojo sprendimas nedavė jokių taikos garantijų Lietuvai – Jis nebuvo primtinas ir Lenkijai. Tai ir buvo svarbiausia, nes visos trys valstybės susidūrė su kategoriška karo ir rimto jam pasiruošimo būtinybė. Tuo kartu Vytautas pasiekė du svarbiausius tikslus – faktišką atvangą iki 1410 metų pradžios ir Lenkijos pasiryžimą kariauti. Lenkijos stojimas į karą keitė visą strateginę situaciją. Ji ne tik turėjo didesnį potencialą negu Lietuva – bet ir galėjo išvesti sunkiają riterių raityje, o Lietuvai jos trūko. To neįvertino Vokiečių ordino vadovybė, iki šiol susidurdavusi tik su pavienių Lenkų dalinių talkinančių lietuviams veiksmais arba kariaudama vien Lenkijos pasienyje. Tačiau tai labai gerai suprato Vytautas ir jo gaila padarę viską, kad būtent taip klaustytųsi įvykiai. 1409 metais lapkričio mėnesį jie susitiko Brastoje, kur aptarė artėjančio karo planą. Lietuvai tai buvo šansas, kurio ji iki šiol dar neturėjo, todėl Vytautas sutiko derintis prie Lenkijos karo veiksmų, jei jie būtų vedami kaip reikiant. Jogaila pritarė tokiems Vytauto siekiams ir brastos pasitarimas tapo įslaptintų būsimų karo strategijos aptarimu. Jame Jogaila lydėjo tik kancleris Mikalojus Stramba, o Vytautą totorių Hanas Soldanas. Šiandien sunku pasakyti, kieno idėjos tapo karo veiksmų plano pagrindu, bet šiaip ar taip Vytautas jas atsidėjęs vykdė. Jų esmė buvo puolamasis karo pobūdis. Abiejų šalių kariuomenės turėjo susitikti Mozūrijoje – Lenkijos teritorijoje, bet arčiausioje lietuviams vietoje, ir iš ten įsiveršti į ordino teritoriją. Tai buvo įžūlus ketinimas, nes iki tol puolančioji pusė visados būdavo vokiečių ordinas. Ankstyvą žiemą jo gailą Belovėžo ir kitose giriuose primedžiojo žvėrių ir susūdytą mėsą, narevų ir vyslą nuplukdė į Placką. Jam įsakius buvo pradėta ruošti medžiagą tiltui per vyslą. Šitaip prieš pusę metų buvo rengiama bazė karaliaus dvarui ir visos Lenkų kariuomenės veiksmams Mozūrijoje. Lenkija susitaikė su Štetino kunigaikščiu, jos delegacijos aplankė Vokietijos, Prancūzijos ir Anglijos valdovų dvarus. Jos nekatę pasiekė, bet visi šie veiksmai rodė labai rimtai apmastytą ir visapusišką pasiruošimą artėjančio karo kampanijai. Vytautas pasirinko savo aktualią diplomatijos kryptį. 1410 m. pradžioje jis nuvyko pas Vengrijos karalių ir Vokietijos imperijos vietininką Zigmantą Liuksemburgą į Kesmarką. Tai buvo labai naudingas žvalgybinis ėjimas. Vytautas suvokė, kad Zigmantas palaiko vokiečių ordiną, bet nėra linkęs įsivelti į didesnį karą. Lygia greta Lietuvos valdovas galėjo įsitikinti savo reikšmę vidurio Europos politikoje. Norėdamas suardyti Lietuvos ir Lenkijos koaliciją, Zigmantas Vytautui pasiūlė karaliaus karūną. Šiuo metu Lietuvai be abejo buvo reikalingesnė Lenkijos parama, todėl Vytautas šio Zigmanto pasiūlymo neprieimė ir pranešė apie jį Jogailai, su kuriuo susitiko Sančia, kai grįžo iš Kesmarko. Čia vėl buvo slaptai aptartas ruošiamo karo planas. Netrukus abu valdovai savo šalyse paskelbė karinį šaukimą. Norėdamas sustiprinti Jogailos pozicijas, Vytautas davė jam 20 tūkstančių grašių čekų kariams samdyti – ir nusiuntė Zigmanto Kaributaičio vadovaujamą vėliavą būrį. Staigia užpuolęs brastą, vokiečių ordinas kažkiek sutrikdė Vytautą. Ulrikas Jungingenas ragino, kad Lietuvą pultų ir Livonijos ordinas. Vokiečių ordino vadovybė sužinojo, kad Lietuvių ir Lenkų kariuomenės turės susijungti, bet nebebuvo tikra, kiek nuosekliai tai bus daroma o Vytautų reikėjo skaityti su grėsme iš šiaurės ir vakarų. Jis padėjo daug pastangų įsidarėdamas iš Prūsijos kryžiuočių paliaubas. Gegužės 26 dieną jam pavyko tai padaryti iki Lenkų kryžiuočių numatyto birželio 24 dienos terminų. Maždaug tuo pačiu laiku pavyko dėl paliaubų susitarti ir su Livonijos ordinu. Lygotas jo magistras Pittenhofas įsisukinėjo nuo didžiojo magistro raginimų. Kai birželio 30 dieną livoniečiai nutarė pasiūsti paramą ordino Prūsijos šakai, įvykiai jau užbėgo jiems už akių. Tokiomis sąlygomis telkėsi didžiosios Lietuvos kunigaikštijos kariuomenė ir ruošėsi žygiuoti į Mozūriją. Šį darbą Vytautas dengė klaidinančiomis priešą demonstracijomis ir gandų skleidimu. 1410 m. vasaros pradžioje – Vokiečių ordino žvalgai ir šnipai nustatė, kad sutelktos Lietuvos jėgos slenka Narevo kryptimi, tačiau galimo lietuvių polimo į skalvą įvaizdis, lietuviai čia net buvo įsiveržę, buvo tapęs toks didelis, kad Narevo krypčiai neskirta tinkamų dėmesių. Tuo tarpu, kaip tik į ten žygiavo pagrindinės Lietuvos jėgos, geriausia raityje ir artilerija vadovaujamos Alberto Manvydom. Vytautas bijojo kryžiuočių smūgio Vilniaus kryptimi, kadangi etnografinė Lietuva praktiškai liko apnuoginta, o 1394 ir 1402 metų ordino žygiai parodė, kiek tokia situacija gali būti pavojinga. Jungimasis su Lenkų pajėgomis išvedant kariuomenę iš savo krašto buvo didelė rizika, bet be šios rizikos nebuvo galima vykdyti užsibriešto strateginio plano. Jogaila taip pat veikė, kaip buvo numatyta – Lenkų kariuomenė telkėsi Mozūrijoje, centrinis punktas buvo Červinskas. Birželio pabaigoje Vytautas buvo jau visiškai pasiruošęs, pagrindinės Lietuvos jėgos paliko kraštą. Vytautas buvo informuotas apie Lenkų veiksmus, bet nepaprastai rizikuodamas jis norėjo būti tikras, kad į Mozūriją renkasi pagrindinės Lenkijos jėgos. Todėl jo pasiuntiniai paprašė jo gailus, kad lietuvius pasitiktų stipri Lenkų usklanda, netikėtumams išvengti. Šį Vytauto norą jo gailą nesunkiai įvykdė pasiuntęs net 12 Lenkų vėliavų. Kliūčių nebeliko ir abiejų šalių kariuomenė susijungė prie Červinskų. Iš anksčiau paruoštos medžiagos buvo pastatytas tiltas per Vyslą ir visos sąjungininkų paėgos tvarkingai perėjo į dešinį į Vyslos krantą. Vyriausiai politinė vadovybė atiteko karaliui ir Lietuvos suzerenui Jogailai. Sudarytojo karo taryboje Lietuvai atstovavo vienintelis Vytautas, bet jau žygio metu jis tapo faktišku visos jungtinės kariuomenės vadovu. Prie Ukros upės Vytautas padarė Lietuvos kariuomenės peržvalgą, perskirstė jos būrius ir išdalino jiems vėliavas. Sąjungininkai žengė į ordino teritoriją, patraukė Mariamburgo kryptimi. Vokiečių ordinas gerai pasiruošė karui. Iš Vokietijos žemių atėjo nemaži samdinių ir talkininkų būrei. Sunkioji raityje, kryžiuočių sėkmės laidas, buvo gausiai atstovaujama. Griežtai nusiteikęs Ulrikas Jungingenas vylėsi vienu smūgiu susidoroti su sąjungininkais ir jo požiūrių kryžiuočių dėlsimas pasiteisino. Priešas pats veržėsi į lemiamą susidūrimą. Vengrijos karaliaus pasiuntinių siūlomas tarpininkavimų paslaugas Didysis magistras atmetė. Jis labiausiai bijojo, kad sąjungininkai vengs lemiamo mūšių. Paaiškėjus lietuvių ir lenkų strateginiam tikslui, ordino kariuomenė pajudėjo jų pasitikti. Priešų kariuomenė susitiko prie Drebenco upės ties Kaverniku. Kryžiuočiai suspėjo gerai įsitvirtinti savo krante, tad verštis jėga buvo rizikinga. Sąjungininkai atsitraukė ir padarė vingį pro Alenšteiną vėl patraukė link Marjamburgų. Jogaila vylėsi, kad tokių gausių jėgų demonstracija ir grėsmė ordino sostiniai privers ordino vadovybę pradėti darybas. Prieš Alenšteino manevrą jis nusiuntė pasiuntinį pas Ulriką Jungingeną, tikėdamasis teigiamą atsakų. Karaliaus nenorą rizikuoti sustiprino gautą žinę, kad Vengrija paskelbė Lenkijai karą. Didysis magistras, pasitikėdamas savo jėgomis, jo gailos pasiūlymus atmetė. Vytautas mintyse slaptai pritarė šią magistro poelgiui, nes irgi siekė generalinių kautynių. Lietuvių ir Lenkų manevras prie Alensteino privertė kryžiuočių kariuomenę atlikti skubų lietingos nakties žygį, kad būtų užkirstas kelias į Mariamburgą. Vėlų Liepos 15 dienos rytą abi kariuomenė susitiko prie Laubnerio ežero tarp Tenenbergo ir Grünfeldo kaimų. Pirmąją vietovę įvykusias kautinės lokalizuoja vokiečių, antrąją iškraipius pavadinimą Grunvaldu Lenkų istoriografija. Pastarasis pavadinimas įsitvirtino lietuvių literatūroje Žalgirio vertiniu. Vokiečių ordinas į mūšio lauką atvedė 52 vėliavas, Lenkija 51 Lietuva 40. Istorikai pateikė įvairius kariuomnių dalyvių skaičius. Nėra aišku, kiek žmonių sudarė vėliavą. Labiausiai tikėtina, kad sąjungininkai turėjo 18-20, o ordinas apie 12 tūkstančių žmonių. Aišku, yra tik viena. Sąjungininkų kariuomenė buvo pranašesnė skaičiumi, ordino kokybė. Lietuvių kariuomeniai teko dešinysis, Lenkų kairysis sparnas. Kryžiuočių kariuomeniai sirikiavo trimis linijomis. Abipusiais pasiliko nemažus rezervus, kryžiuočiai 16 vėliavų. Dešiniajam ordino kariuomenės sparnui stovinčiam prieš Lenkus vadovavo didysis komtūras Konradas Lichtensteinas, kairiajam prieš jį stovėjo lietuviai maršalas Fredrikas Valenrodas. Visai ordino kariuomeniai vadovavo Ulirkas Jungingenas, iš pradžių likęs prie rezervų. Jogaila buvo paslėptas atokioje vietoje, iš kurios galėjo gerai stebėti mūšio eigą. Lenkų dignitoriai tarnams įsakė, kad neleistų karaliaus į mūšį, jei jis sumanytų verštis. Taip ir įvyko. Vytautas reikiavo ir lietuvių, ir lenkų kariuomenės. Diena pasirodė karšta, išvarginta naktie žygio, ir saulės kepinama ordino kariuomenė veržėsi į mūšį. Norėdamas dar labiau užvarginti priešą ir laukdamas, kol saulė nustau šviesti sąjungininkams į akis, jo gaila delsė pradėti kautinės, todėl komandos dar nedavė. Dingstimi tapo mišių klausimas ir riterių šventinimas. Iš pradžių tai buvo sąjungininkams naudinga. Didelė jų dalis naudojosi miškų pavėsių. Tačiau dieną įpusėjus Toks dėlsimas numatomo masto kautinėms leistų užsitęsti iki nakties, kas galėtų lemti ir nenumatytus padarinius. Sunerimo Lenkų riterijos vadovai. Labiausiai susinervino Vytautas, supratęs, kad trukdoma generalinių kautynių, kurių jis taip siekė pradžia, jo gaila tikėjusi darybų. Tik atvykus ordino heroldams, įžūliai pareikalavusiems nevengti mūšio, Jogaila ir Vytautui buvo atsiųsti du nuogi kalavijai, galutinai paaiškėjo, kad jėgos demonstracija kryžiuočių vadovybė įspūdžio nepadarė. Vytautas ryžosi išnaudoti šį momentą ir liepė lietuvių kariuomeniai pulti. Tik susidūrus lietuviams su kryžiuočiais, pagaliau atėjo Jogailos įsakymas pradėti mūšį ir Lenkams. Šiandien sunku pasakyti, ar vien tik lietuvių puolimas lėmė tai, kad mūšis įvyktų. Bet nebejotina, kad būtent tuo tikslu Vytautas davė komandą savo kariuomeniai. Tai buvo didžiulė rizika, nes ordinas tuo jau pat pasinaudojo laikinų lietuvių vienišumu. Visa trečioji linija buvo permesta Fridriko Valenrodo žinion ir lietuvių sparną užgūrė geležinė sunkiosios raitijos lavina. Lenkams pajudėjus, Konradas Lichtensteinas sukoncentravo smūgį į jų didžiąją vėliavą – tuo sutrukdydamas jiems to lygiai įsitraukti į mūšį. To pasiekmi, sąjungininkų veiksmai iš pradžių liko nesuderinti, o Lietuvos kariuomeniai teko vienai atlaikyti pagrindinį priešaus smūgį. Griebtis atsitraukimo manevrų, ką tokiais atvejais lietuviai darydavo, nebuvo galima, nes nežinia, kaip tai paveiktų dar gerai į kovą neįsitraukusią Lenkų kariuomenę. Valandą laiko truko nelygi kova, nešusi lietuviams didžiulių nuostolių. Lietuvių gretoms pradėjus krikti, Vytautas dar bandė priversti jas likti. Tačiau tuo metu į mūšį jau spėjusi jungti sunkioji Lenkų raityje. Lenkų sparne kova įsilygino ir krinkantiems lietuviams Vytautas galėjo sakyti pradėti atsitraukimo manevrą. Nors ir patirdami didžiulių nuostolių, lietuviai sugebėjo tvarkingai atitrūkti nuo juos užgulusio Fredriko Valendrodo sparno. Krizinis mūšio momentas buvo įveiktas – Dalis Lietuvos kariuomenės pridengė Lenkų šoną iš dešiniais pusės. Čia pasižymėjo smolenskiečiai, praradę didesnę savo žmonių dalį, bet atlaikę priešą. Atsitraukiančias lietuvių vėliavas persekioja kryžiuočiai, išardė savo rikiuotę, sugaišo nemažai laiko ir įsisklaidę grįžo į mūčį. Tuo tarpu Lenkai – užtvėrė jiems kelią ir didžioji ordino kariuomenės dalis nebegalėjo paveikti kautynių eigos, taigi pasiteisino net ir pavėluotas lietuvių manevras, o taip pat ir pradinė Vytauto rizika. Svenas Egdahlis, kuriam jo tyrinėjimai atnešė pasaulinę šlovę mokslę kaip žalgirio nugalėtojams tautų istorijoje, lietuvių manevrą pavadino visą mūšį nulėmusių veiksmų. Įjungęs į mūšį pagrindinės Lenkų jėgas, Vytautas užgulė Konrado Lichtensteino sparną. Ulrikas Jungingenas buvo priverstas su savo 16 vėliavų stoti į mūšį. Ordinui panaudojus visus savo rezervus, Vytautas pasiuntė naujas Lenkų jėgas ir pradėjo kryžiuočius supti. Pastarėjai vedami didžiojo magistro prasimušė, tačiau juos užgriuvo iš apgaulingo manevro sugrįžusios lietuvių jėgos. Suspaustos ir puolamos į šonų kryžiuočių gretos jau nebegalėjo pasinaudoti savo sunkiausios šarvuotės pranašumu. Sąjungininkų skaičiaus persvarą padarė savo ir karšta Liepos diena pasibaigė visišku ordino kariuomenės sutriuškinimu. Žuvo Ulrikas Jungingenas, Friedrikas Valenrodas, Konradas Lichtensteinas, beveik visi žymiausieji ordino pareigūnai. 200 ordino riterių – beveik trečdalis jo prūsiškosios šakos. Sąjungininkai užvaldė kryžiuočių stovyklą, grobis buvo didelis. Dalį ordino kariuomenės vėliavų tarp jų aukščiausio rango šventosius Marijos bei kilmingų belaisvių vienas iš jų, Olesnicos kunigaikštis Konradas Baltasis, gavo Vytautas. Vadai spėjo įsakyti sudaužyti kryžiuočių vyno statines, kad nugalėtojai nepasigertų. Tačiau prasiveržęs pergalės gaivalas pasireiškė po didžiulės įtampos sekusių nuovargių. Tris dienas lietuvių ir lenkų kariuomenė ilsėjusi. Liepos 15 dienos vakare Vokiečių ordinas, Lenkija ir Lietuva buvo jau nebe tie, kokie buvo tos dienos rytą. Tiesa, dar daug prireikė pastangų šiems pokyčiams įtvirtinti ar neleisti jų įtvirtinti, bet visa tai jau buvo būtent žalgirio kautinių nulemtus pasiekmės. Vytautas čia rizikavo labiau negu prie vorsklus. Bet tai buvo jau kitokia. Pasverta ir apskaičiuota rizika, padariusi į pasaulio istoriją nulėmusių kautynių nugalėtojų ir svarbiausių asmenių. Vytautas taktikas pasivėjo Vytautą strategą. Šį svaiginantį laimėjimą savo valdovui atnešė įvykdę jo rizikingus sumanimus eiliniai lietuvių ir rusų kariai, kurių tik pusė grįžo namų amžininkų sąmonėje žalgirio kautynės iš karto gavo didžiojo mūšio vardą. Jos ilgiems šimtmečiams nulėmė visą vidurio Europos rytinės dalies istoriją.